Johillik nasroniylarning jaholatini ko'rki, chormix qilingan Allohdan madad kutadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aqlning dushmanlig'i johilning mehridan afzaldir dedilar. Taqliddan iborat bilim jonimizning zavolidir, suniydir, vaqtinchadir. Biz esa u bizning mulkimiz deb emin erkin bo'lamiz. Bunday oqillikdan johillik afzal. devonalik yaxshiroqdir so'z anglamas johilga bir narsalar o'rgatish uchun o'z tilingni tark etishing uning tilida gapirishing kerak faqat shu tarzdagina sendan biror narsa o'rgana oladi bilimsizligimiz ko'rligimiz sababli allohning azizlarini ranjitishga qasd qilamiz hazrat mustafo o'sha muhtaram qutb o'sha podshohlar podshohi o'sha poklik dengizi bizga naqadar to'g'ri marhamat qilganlar johil oxirida ko'radigan narsani oqillar oldindan ko'radilar sen go'dakligingdan buyon sabablarni ko'rasan bilimsizligingdan sabablarga yopishasan sabablarni ko'rasanu ularni yaratgandan bexabarsan johilman menga o'rgat deyishing shunday insof egasi bo'lishing nomus va sharafni ko'zlashingdan yaxshiroqdir ey nur chehrali bola robbimiz biz nafsimizga zulm o'tkazdik deyishingni otangdan o'rgan oqil dunyoning g'amini yemas ne'matini yeydi bilimsizlar esa nadomat ichida har narsadan bexabar qoladilar bilimsiz odam ma'lum fursat dildosh bo'lsa-da, senga johillik yuqtiradi shirin so'zlik johilning so'zlariga uchma bu so'zlar yillab yotgan eski zaharga o'xshaydi johilning aziyatlarga sabr qilish jilodir har bir ko'ngil sabr bilan jilolanur bilimsizlik ko'r bo'lgan holda yuz yil yursa ham uning yo'li yo'l sanalmaydi zikr har meva va yaproq kurtak tili bilan allohning shukrini qiladi allohni ulug'lash qanday bo'ladi o'zingni borligingni xor tutish tuproq bilan teng bo'lish orqali ollohni bir deb bilishni o'rganish nima o'zingni yagona alloh oldida yoqib yo'q qilish nasiba tilagan yillab alloh deydi ammo somon uchun qur'on tashigan eshakka o'xshaydi labingdagi ko'ngildan yaralsa ko'nglingdagi yoritsaydi badanni zarra zarra bo'lar edi badanning yo rab so'ziga allohning labbayka javobi kelgandan keyin ham yo rab deyishda qanday taraddud etar ammo bu labbayka shunday labbaykaki uni eshita olmaysan balki butun vujuding bilan his qilasan ular ular meni eslab tasbeh o'rganganlari bilan men pok muqaddas bo'lmayman bu tasbeh donalarini sanash bilan o'zlari poklanadilar o'zingga kel o'zingga allohni maqtasang ham bu maqtovni cho'ponning noloyiq maqtovi deb bil sening maqtoving cho'ponnikiga nisbatan yaxshiroqdir ammo allohga nisbatan uning ham qadri yo'q tokaygacha men allohga hamd o'qiyman deysan parda ko'tarilgan bo'ldi deb hisoblangan qancha narsalarning bo'lmagani ayon bo'ldi hazrat yunus baliq qornida pishdi yunus payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu balodan tasbeh o'girish zikr bilan qutuldi baliq qornida tasbeh aytmasa zikr qilmasa edi o'sha qamoqda o'sha zindonda qiyomatga qadar qolgan bo'lar edi yunus baliqdan alloh yodi bilan xalos bo'ldi alloh nomi pokdir poklik keldimi ifloslik o'z lashlushlarini ko'tarib chekinadi zidlar ziddidan qochadi nur porladimi tun qolmaydi tilga pok bir ism kelgach na g'am qadar qoladi na yomonlik bir kishi har kecha alloh der bu zikrdan zavq olar edi shayton ey ko'p gapiruvguvchi shuncha olloh deganingga yarasha uning labbayka degani qani olloh saltanatidan bir javob yo'q uyalmay zerikmay tokaygacha olloh deb turarsan dedi odamning ko'ngli sindi boshini yerga qo'ydi yotdi tushda yashil libos kiygan hazrat xizrni ko'rdi hazrat xizr o'zingga kel nega zikrni bas qilding chaqirgan ismdan qanday zerikding zikringdan qanday pushaymon bo'lding dedi odam javob o'rnida labbayka degan ovoz kelmayapti dargohdan quvilishdan qo'rqyapman degach xizr sening olloh deyishing bizning labbayka deyishimizdir sening bu niyating dardga tushishing yonib kuyishing bizning xabarchi askarimizdir sening hiylalarga ishonishing choralar izlashing seni o'zimizga tortishimizdan oyog'ingni qo'yib yubormasligimizdandir qo'rquv xavotiring esa lutfimiz kamanidir ishqing ham har yo rabbiy deyishingda bizning labbay afandim deyishimiz yashirin dedi yalang'och odamni ari chaqishdan qutulish uchun suvga sakraydiyu allohni yod etish shudir u ayol bu erkakning eslanishi esa arri allohni yod etish suvga sho'ng'ish nafas olma sabr qil va eski tushunchalar vasvasalardan qutul farishta kabi allohni zikr etishni o'zingga oziq qil va farishtalar kabi azobdan qutul alloh ahdiga vafo qilsang alloh ham karamidan sening ahdingni saqlaydi sen esa allohga vafo qilishingdan ko'z yumgansan meni eslasangchi sizni eslayin oyatini eshitganmisan shun shunchasini men aytdim qolganini sen o'yla fikring qotib bo'lsa o'ylay olmaysan yur zikr qil zikr fikrni titratadi harakatga keltiradi zikrni bu qotgan fikrga oftob qil Zulm Zolimlar zulmi qorong'u quduqdir. Barcha olimlar shunday dedilar. Ey zulm bilan quduq qazigan, sen o'zingga tuzoq tayyorlayapsan. Zulm nima? Bir narsani loyiq bo'lgan joyga qo'ymaslik. Shukr qilki, mazlumsan, zolim emassan. Firavnlikdan va sinashdan ozodsan. Ibodat Har ko'ngilga sajda uchun izn yo'q har yollanganning mukofoti rahmat emas bandalarga ibodat qiling deb buyurgan bo'lsam biror foyda manfaatga ega bo'lay deb emas bandalarga ehson qilay dedim pastkashlar jafoga dardga uchradilarmi poklanadilar vafo ko'rdilarmi jafokor bo'ladilar shu holda ular ibodat qiladigan joy jahannamdir begona qushning oyog'ini bog'lovchi tuzoqdir zindon ham o'g'irlarning pastkash kishilarning ibodat joyidir o'sha yerda doimo haqni eslab turadilar madomiki insonning yaratilishidan maqsad allohga ibodat qilishi edi shunday bo'lgani holda ibodatdan bosh tortgan ibodatga yaqinlashmagan kishining ibodat qilar joyi jahannamdir inson hamma ishni qila oladi ammo uning yaratilishdagi maqsad ibodatdir Men insonlarni, jinlarni faqat menga ibodat qilsinlar deb yaratdim. Oyatini o'qisangchi. Olamning yaratilishidagi maqsad ichidagi bilimdir. Ammo istasang uning yostiq bo'lishi emas, bilim, fan, irshod va foydadir. Qilichni mixga aylantirsang g'azabdan mag'lubiyatni afzal ko'rgan bo'lasan. Insondagi maqsad ilmdir, to'g'ri yo'lni topishdir. ammo har insonning bir ibodat qiladigan joyi bor karam sohibiga ehson ko'rsatdingmi bu iltifot u uchun ibodat joyidir shukur qiladi pastkashni xo'rlading yomonlik qildingmi ibodatga tutinadi olchoqlarning boshiga o'rkay yerga bosh qo'ysinlar karam sohiblariga berki ehsoningga sazovor bo'lgach shukur qilsinlar xullas alloh ikki masjid yaratgandir jahannam ularning masjidi jannat bularning hazrat muso shu bebord qavm boshini eksin deb quddusda pastgina eshik qildirdi chunki ular jabbor mag'rur odamlar edi ularga bu kichkina pastdekkina eshik niyoz eshigidir jahannamdir hazrat sulaymon masjid qura boshlaganda jinlaru insonlarning barchasi ishga kirishdi bir qismi istab bir qismi esa xohishsiz ish boshladi go'yo bandalarning allohning hukmiga bo'yin ekkanlari ibodat qilganlaridek bu namoz ro'za va urush ham ishonishga dalildir bu zakot hadya hasadni tark etish esa o'z siridan xabar berishdir hadya berish to'ydirish mehmonga taklif qilish ey ulug'lar biz siz bilanmiz sizga to'g'ri ko'ngil bilan ishondik deyishdir sovg'alar taqdim etilgan narsalar men sen bilanman seni sevaman deb guvohlik berishdan iboratdir kimdir mol yo afsun uchun harakat qilsa band bo'lsa bu nimadir ichimda gavharim bor demakdir allohdan chekinmasligim yoxud jo'mardligimdan bir gavharim borki bu zakot bilan ro'za ikkisiga ham shohiddir ro'za deydi bu haloldan chekindi balki haromga yetishga endi imkon yo'q zakot deydiki o'z molimni ham beryapti endi o'zi bilan bir dinda bir yo'lda bo'lganlar qanday tunaydi ammo bu ishlarni riyo va yolg'on bilan qilsa u ikki guvoh allohning adolat mahkamasiga qabul qilinmaydi ovchi don sochadi ammo achingandan emas ov qilish uchun mushuk ham ramazonda ro'za tutadi ammo o'ljani ovlash uchun o'zini uxlaganga soladi shunday qing'irlikdan yuzlab qavm yomon hisoblangan bu yomon kishi mardona ro'za tutganlarning nomini yomonga chiqargan ibrat olish allohga shukurlar bo'lsinki bizni halok bo'lganlardan keyin dunyoga keltirdi haqning oldin kelib ketgan qavmlarini qanday halok qilganini bildik allohning haq payg'ambari o'sha so'zni to'g'ri payg'ambar bizga shu sababdan rahm qilingan ummat nomini berdi ey ulug'lar bu bo'rilarning suyaklari yunglarini ko'ring va bu holdan ibrat oling iblis iblis yillar davomida yaxshi nom bilan tilga olingan holda qara qanday raso bo'ldi oti nima bo'ldi ishonching komil bo'lmasa tanilishingga ixtiyor etma yur yuzingdagi qo'rquvni yuv keyin ko'rsat azizim soqoling chiqmayotgan bo'lsa boshqa soqolsizlarni ayblama shu ishni qara shayton balolarga tushdiyu senga ibrat bo'ldi sen baloga uchrab unga ibrat bo'lmading u zaharni ichdi sen sharbatini ich ibrat ol endi sen ham allohning karamini ko'rki biz oxir zamonga keldik zamonlarning oxirisi oldingilardan ustundir hadisda oxirunnas sabiqun deyiladi marhamat sohibi alloh nuh va hud qavmlarining halokatini bizga ko'rsatdi bizning qo'rqishimiz ibrat olishimiz uchun ularga qahr qildi aksincha bo'lganda holimizga voy edi ey saylangan kishi qabristonga borda ularning suyaklaridan boshidan kechirganlarini so'ra u ko'r sarxushlarni qara riyo qudug'iga bosh bilan qanday yiqildilar aniq ko'r oldin ketganlarning hollariga boqing yoki keyin kelganlar tomon ehtiyot bo'lib uching ibrat olish uyg'onishni allohdan so'ra kitobdan so'zdan harfdan nutqdan emas bir orif popdan so'radi sen keksaroqmisan soqolingmi pop javob berdi men undan oldin tug'ilganman ancha vaqtim soqolsiz o'tgan orif dedi soqoling oqaribdi oldingi holatingni o'zgartiribdi shunday bo'lsada afsuski yomon fe'ling o'zgarmabdi u sendan keyin tug'ilsada sendan o'zibdi sen esa nafs dardida qolib ketgansan hamon tug'ilgan paytingdagidek tusdasan undan bir qadam ham uzoqlashmagansan hamon idishdagi achigan ayronsan hali qatiqning yog'ini ajrata olmagansan hali sopol ko'zadagi xamirsan umr bo'yi qizigan tandirdasan ammo hamon pishganing yo'q havas eli boshingni aylantiradi ammo tepadagi o'tdek oyog'ing tuproqda hazrat muso qavmi kabi cho'lning kimsasiz burchaklarida turgan joyingda naqd qirq yil qolib ketgansan ey aqlsiz odam ilm bilim sulaymon mulkining muhridir butun olam jasaddir ilm jondir hazrat odam atoga ismlarni shaxsan ko'rsatdi hazrat odamni ismlarga musharraf etdi boshqa mavjudotlarga ismlar hazrat odam orqali bildirildi yuz minglab taqlid va mushohada ahlini kichkinagina vahima ham shubhaga soladi chunki taqidlarni ham xulosalarni ham hatto butun qo'l qanotlarni ham taxminga asoslangan pastkash shayton shubha paydo qiladi bu ko'rlar laqqa tushadilar ko'ngil ahlining ilmlari ularni tashiydi tan ahlining ilmlari esa o'zlariga yukdir ko'ngilga o'rnashgan odamni ko'ngil ahli qilgan ilm insonga foyda keltiradi faqat tanga ta'sir qilib insonning nafi tegmagan ilm yukdan iboratdir tovus dehqonning uyida yashamaganidek haqiqat ilmi ham anoyining mulki bo'la olmaydi it ham ilm o'rgangach to'g'ri yo'lga kiradi o'rmonlarda halol hayvonlar ovlaydi it ham olim bo'lgach jangda chapdastlashadi it ham orif bo'lgach ashobi qaf bo'ladi it ham ovchilarni taniydi biladi yo rab hamma narsani bildirguvchi bu nur nimadir ko'rning taniy olmasligi ko'z yumuqligidan emas bilimsizlik tufayli sarmasligidandir bu bilimni eshitgan kishi yoqtirmasa qabul qilmasa faryod cheksa bu taqlidiy bilimlar o'rganib egallangandir sohibiga yuqmagan sinmagan chunki manfaat ko'rilganu qalb yorishmagan bu ilm ham tolibi singari o'tkinchi dunyo ilmidir ba'zi kishilar havsga yoki odamlar ko'zi uchun ilm o'rganishni istaydilar bu olamdan najot topish uchun emas bunday odam sichqonga o'xshaydi hamma tomonni teshadi ammo go'zal nurlardan bebahra sahroga yo'l topa olmagani sababli bu zulmat qudug'iga xushmaskan ammo alloh unga aql qanoatini ilm jonsizdir xaridorlarning yuziga oshiqdir bahs tortishuv paytida bu ilm ulug'dek ko'rinadi ammo xaridor bo'lmagach yo'lga chiqadi holbuki mening xaridorim talabgorim allohdir meni u yuksakka ko'tardi sotib oldi mening qonimning badali ulug'lik sohibi allohning jamolidir men o'z qonimni badalini yeyman bu menga haloldir kulol kulol ko'zini sindirsa istagan paytida yana yashashi mumkin ko'r har qadamda quduqqa chuqurga tushishdan qo'rqadi ming bir xavotir bilan yo'l bosadi ko'zi ochiq bo'lgan kishi esa yo'lni ayon ko'radi past balandni farqlaydi har qadamda tizzalari qaltiramaydi ne ne olimlar haqiqiy ilmdan haqiqiy irfondan benasibdirlar bunday olim ilmning hofizidir oshig'i emas dori dori holda turganida ta'sirsizdir ammo yelgach ichilgach o'zidan kechadiyu ta'sir ko'rsatadi inson hazrat payg'ambar insonlarni farqlash xususida inson so'zida nihondir dedi odamlarning ko'pchiligi odamxo'rlardir ularning salom berishlariga ishonma barchasining ko'ngli shayton inidir inson shaytonning so'zida quloq solma boshqalarni emas o'z ishingni bil boshqalarni kim sening tuproq tanang sening g'amga alamga ko'milishing u tufaylidir inson vujudiga inson vujudi o'rmonga o'xshaydi agar ogoh bo'lsang bu vujuddan chekin vujudimizda minglab bo'rilar to'ng'izlar yaxshi yomon halol harom minglab sifatlar bor qaysi atvor ustun bo'lsa uning hukmi hukmdir Ma'dan tarkibida oltin misdan ko'proq bo'lsa, oltin hisoblanadi. Vujudingda qaysi tabiat ustun bo'lsa, shunga moslashishing kerak. Inson ba'zan bo'ri bo'lsa, ba'zi lahzalarda Yusufdek xushsurat bo'ladi. Ko'nglida har lahza boshqa bir tuyg'u ko'taradi. Ammo inson ba'zan shaytonlashadi, ba'zan malakka aylanadi, ba'zan tuzoq bo'ladi, ba'zan yirtqich hayvon. Inson yozda qishni istaydi ammo qish kelishi bilan undan ham voz kechadi istamaydi biror holatda qat'iyan rozi bo'lmaydi na borlik na yo'qlik na issiq va na sovuqdan xushlanadi tog' qanday aldandi qanday qilib ilonga maftun bo'ldi sho'rlik odam o'zini tanimadi bilmadi fazilat maqomidan nuqson olamiga quladi inson o'zini arzon sotdi shohi edi o'zini haqiqatga yamoq qildi nafis va shayton nafs va shayton azaldan bir bo'lgandir odamga dushman unga hasad qiladi odam atoni tanadan iborat deb bilgan unga sajda qilmagan edi ammo uni ishonchga muyassar nur deb bilganlar unga sajda qilganlar malak va aqlning ko'zlari odam atoni ko'rib munavvar bo'ldi shayton esa shayton va nafsning ko'zlari esa odam atoni tuproq sifatida ko'rdi mo'minlar asal ari singari asal qoni bo'ldilar kofirlar esa ilon kabi zaharga qon chunki mo'min halol narsalarni yeydi tupugi ham asalari kabi hayotbaxsh kofir esa yering sharbati ichadi og'zidan ham zahar yaraladi ilohiy marhamatga noil bo'lganlar hayot topadilar. hoyu havaslarga bandi bo'lganlar ajal zahrini ichadilar yaxshilik qilganlar o'z ixtiyorlari bilan ezgu ishlar qiladilar shunday harakatlari bilan o'zlarini himoya qiladilar shu sababli maqtaladilar rag'batlantiradilar gumrohlar zindonda allohdan hayqadirlar zohid bo'lib allohni esga oladilar ammo ko'p o'tmay ish kasodga uchraydi o'zingga kel ajalni sarmoyaga qo'ldan o'zingga kel ajal sarmoyani qo'ldan olmasin odamning siri daraxt ildiziga o'xshaydi yaproqlar ildizlardan kuch olib ko'p ko'p quruq tanadan ko'karib chiqadi yaproqlar ildizlarga monaddir daraxtlar idishdan daraxtda ildizlar bo'lgandek aloqadordir vafo daraxtlarida ko'kka bo'y cho'zgan shoxlar bor ildizlari o'z o'rnida nurlari ko'kda ko'rinishdan sen kichik bir olamsan ammo aslida eng ulkan olam sensan sirtdan qaraganda shoh mevaning o'zidir ammo aslida shoh meva uchun yaralgandir meva olish niyati bo'lmaganda bog'bon daraxt ekarmidi shunday bo'lgach meva daraxtdan paydo bo'lgandek ko'rinsada aslida daraxt mevadan bino bo'lgandi shuning uchun hazrat mustafo odam ato va barcha payg'ambarlar mening himoyamda va bayrog'im ostida kelgan ammo eng oldinda chiqqan va peshqadam bo'lgandirlar deydi ko'rinishdan men odam atodan tug'ildim ammo aslida uning otasiman men malaklar menga sajda qildilar odam ato odam ato mening ortimdan yurdi yetti qavat osmon ustiga chiqdi aslida odam mendan tug'ildi daraxt mevadan paydo bo'ldi inson avvalo nonga muhtoj chunki oziq va non jonga tirgakdir inson esa oliyjanoblik sharaf bilan yuksaladi inson qulog'i orqali ya'ni eshita eshita ulg'ayadi